Internetetik heldu arriskuak. Aspaldi da, ez dutala entzun mundua ez dela borobila erraten duenik. Egia da, COVID-a asmakizuna zenaren diskurtsoa gailen zela memento batean, baina lurrarena urrunetik heldu den eta aspaldi hemen den ez da da. Badut lagun bat, gai honetaz ainitz dakiena, esplikatu didanez, lurra laua da eta izotzezko murru handi batez inguratua. Ark dionez, ez da sekula frogatu lurra borobila denik. Ez du sekulan hori erakusten duen argazkirik ikusi, eta ikusi ditugunak faltsuak lirateke. Gravitatea ere hola esplikatzen du. Lurra labadenez, gauzak gainetik beiti erortzen dira. Ez dut jakitate zientifiko aski, gai hori ongi landu duen baten aintzinean ez da eta egia erran batzuetan iaia komentzitu nau eta interneten begira hasi nintzen. Piramideak ez zituzten faraoien esku ziren esklabuak eraiki, estralurtarrek baizik. Txirrika ez baitzen asmatua, eta beraz, harri handi horiek ezin altxa. Perundiren irudi handi horiek ere estralurtarren obra izan daitekeela entzuten da, eta ez nazka populuarena. Eta abar luzea egin ezake. Hauek irria eragin dezakete, ez baitute zinezko ondorio latzik, Eni sortzen kezka da, interneten denetarik atxeman genezakeela, hau arriskutsu bilakatzera ino. Homoseksualtasuna eritasuna dela eta beraz senda daitekeela erraten duen teoria existitzen da. Eta hortik, interneteko eta betiko aurre iritziei bizi ematen zaie berriz. Zurien arraza gailurrean dela, buameak lapurrak direla, neskak gutiago direla, palestinarrak terroristak, hori guk ere pairatu izan dugu. Feministak inposatzaileak direla, gizonak ez duela nigarrik egiten, edo ez lukela behar egin, bestenaz Euskaldunak hitza betetzen duela beti, Gipuzkoarrak arroak direla, bo hori egia da. Hori dena erraiteko, eh, antzi dut zer erraiteko, baina informatzen ikasi behar dugu, eta bereziki, ez antzi.